بسم prošli put privali kraju znači jednog poglavlja ostalo nam još da pročitam nekoliko fetvi vezani za onu skupinu koja se znači ogloši ili odupre da izvrši bilo koji šerijatski propis kakav je znači grupa, skupina koja ostavi nešto od propisa i od, odupre se da ih izvršava. Kakav je njen propis, kako se prema njoj postavlja i kakav je njen status u šarijetu. Šarijet. A sve ovo je u onaj e, potpada pod poglavlje, širi poglavlje koje smo znači već duže vremena pitamo, a odnosi se na e, na to da je propisivanje pripada samo Allah subhanahu wa ta'ala i kakav je propis onih koji promijene Allahove propise ili sude po onome što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio. Pa smo došli do e, posljednjeg znači e, studije gdje se kaže da ona skupina koja se suprostavi nekom Allahovom propisu bilo kojem vađu. Znači, da se protiv nje pokreće borba, i to borba, znači ne kao borba protiv neke, nekog drugog statusa, nego vodi se protiv nje borba kao borba protiv morteda, koji se odmetnu od islama, makar oni prihvatali islam. Makar oni govorili da su muslimani, ili tako? vodi se protiv nje borba kao protiv da bez obzira na izgovaranje šahadeta i bez obzira što se oni drže ostali propis ako bi bili skupina ako bi bili zajednici suprostave se da izvrše jedan od paživa islama jedan od propisa koji su došli u šarijetu neće tu a drže se svi ostali propisa ime bi bili mortedi pokrenuli se protiv njih rat. Po tome znamo, znači da puku pridržavanje Islama, uz nepridržavanje njegovih propisa, znači ne obara obavezu borbe protiv takvi, što znači ovdje govorimo o obavezi borbe imama, ako ne ima imama da povede borbu protiv njih, onda govorimo o njihovom e, statusu, znači nema sumnje da su oni murtelji time izašli izvjeri. I ako jedan čovjek, pojedinac, o tome smo govorili, ako bi ostavio neki od ovih propisa, je li tako? Ostavio neki od ovih e, propisa, znači njegov, stat, njegov status ne bi bio kao kad je u pitanju grupa i zajednica. Kaže, Šeha Abdullah, سين محمد ابن عبد الله ورحمة الله عليه اجمعين prenosi znači iz e, ovdje znači prenosi od šehhul Islama ibn Taymi pa kaže rekao je šehhul Taqiyuddin rahmetullahi ta'ala alaih Taqiyuddin ovdje se odnosi na šehhul Islama ibn Taymi kada je upitan o borbi protiv Tatara kako je šeho islam dozvolio borbu protiv Tatara, iako se oni drže, oni izgovaraju oba dva šehadeta, misli se na šehadet la ilaha illallah i onaj Muhammed Rasulullah, I, iako su Tatari za sebe tvrdili da su muslimani, Tatari su se znači izjašnjavali kao muslimani, kako je šeho islam dozvolio borbu protiv Tatara, pa je odgovorio kaže svaka skupina koja se odupre da se pridržava propisa islama vanjski vidljivi jasni propisa islama koji su došli tevorato od ovih ljudi ili od nekih drugih misli se od tatara ili neki drugi obaveza je vađiv je da se bori protiv njih dok se ne budu pridržavali svi propise islama ovdje pridržavali, znači dok ne budu prihvatili sve propise Islama, da nema nijednog da ga odbacuju ili negiraju. Ako i pored toga budu izgovarali, znači, šehadet, i pored toga se budu držali neki drugi propis. Šta kaže šehol Islama? Ibn Temir, znači, Ako se oni drže neki ostali propis, ali jedan propis ili neke propise koji su vanjski, vađivi, znači vanjski, vidljivi, da kad se odstave odmah se vidi da je ostavljeno, tako? Bez obzira što se drže ostali propisa i drže se izgovaraju šehadat, on obaveza je da se protiv njih bori dok se ne prihvate svih, svi propisa. Kao što je Ebu Bekr, radi Allah i ashabi Ridvanullahi alaihi, borili se protiv onih koji su uskratili zekat i nisu htjeli da je zekat na tome se složila sva fukaha znači fukaha učenjaci u fiku posljeni uz prethodno znači uz prethodnu raspravu Omara odnosno suprostavljanje Omara Ebu Vrhu radi Allah pa su se poslije tog suprostavljanja, znači i raspravi, složili, fetefa pa sahabatu ala l-qital, pa se poslije tog raspravljanja složili svi ashabi u borbi za prava islama. Kao što stoji u hadithu, je tako, illa bi haqqiha, osim sa njenim pravom, pravom islama, islama, pa onda kaže da se bore za prava islama radići po Kur'ana i sunnetu ali Isto tako, prenešeno je poslanika sallaha alihi wasallam deset znači rivajeta haditha o Haridžijama. Deset rivajeta haditha o Haridžijama i naređenju da se protiv Haridžija bori se vodi borba protiv Haridžija, tako? I da je velika nagrada u onome ko se bude protiv njih borio koji bude ubijao. Je tako? I Resul sallallahu alaihi sallam nas obavještava da su oni najgora stvorenja, je tako, Haridije. A pored toga kaže Resul sallallahu alaihi sallam tahkiruna salatakum ma salatihim wa sijamakum ma sijamihim. A vi ćete omalovažavati svoj namaz sa njihovim namazom i svoj post sa njihovim postom. Zašto ovaj slučaj ovdje Haridžija spominje kad se govori o Tatarima? Zašto se hoće da kaže šeho l'Islamim tebi? Što se čudite? Da je obavezna borba protiv Tatara koji odbijaju, odbacuju neke propise Islama, a prihvataju neke. Što se čudite kad je Rasul sallallahu alejhi ve sellem naredio da se bori protiv Haridžija koji prihvataju sve propise? islama i vi ćete malovažavati svoj namaz na stranu njihovog i post na stranu njihovog. Isto ga znamo, znači, da je puko prihvatanje islama uz nepridržavanje njegovih propisa nije, znači, stvar koja sprečava borbu i koja dokida obavezu borbi. Puku prihvatanje islama. Da čovjek samo kaže, eto, ja sam musliman, prihvata se on islama ili na neki način u slučaju da je dava postoji znači da imam je poveo džihad protiv nevjernika da neko izađe i kaže da prihvata islam formalno, a poslije toga da se ne pridržava ili neka skupina zajednica da kažu da, da prihvataju islam da bi odagnali od sebe šta? Borbu. Je tako? Da bi odagnali od sebe borbu, kaže, dobro, prihvatamo islam i samo formalno tako kažu, a da se poslije toga ne pridržavaju propisa islama, kaže, obaveza je muslimanima da ne zastaju. Ne bi to što su oni formalno prihvatili islam uz nepridržavanje propisa ne bi znači pala obaveza borbe protiv njih. Nego je borba vađib sve dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. I wa hatta la tekune fitne. I dok ne nestane fitne. Ovdje što je koli spominje i dok ne nestane fitne podsjećajući na ajet. A? Na ajet koji govori o tome. وقاتلوهم حتى لا تكون fitnetun u yakuna ad-din kulluhu lillah. Borite se protiv njih dok ne nestane fitne i dok ne bude sva vjera Allahu. Šta znači ovo? Dok ne nestane širka. Dok ne nestane širka i dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. A širk je wal fitnetu ašeddu minal qatl. Širk je gori od, od ubijstva. od ubijstva. Pa kaže dok ne bude, dok ne nestane fitne, znači šrika. Pa kad bude vjera Allah subhanahu wa ta'ala, kad bude vjera Allah subhanahu wa ta'ala, onda prestaje obaveza borbe, a dok god bude išta od vjere nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala, obaveza je da se, da se bori. Mi naravno govorimo ovdje obaveza je borbe protiv takvih u situaciji u kojoj je govorio šef Olislam ibn Tejmije gdje se muslimani mogli okupiti pod zastav u borbi protiv onih koji neće da prihvate islam. Ali se. Danas mi se borimo sa sobom, tako, da ove stvari dokažemo prvo sebi, da ih prihvatimo, pa onda onda da shvatimo znači propis tih skupina, pa onda tek možemo govoriti o ostalim. Kaže dalje, koja god skupina se suprostavi od nekih namaza. Pazite ovdje. Od nekih namaza. Koja god se skupina suprostavi u obavljanju nekih namaza, obaveznih namaza, misli se koji pet dnevnih namaza, džume namaza, bajram namaza, tako. Namaza koji su vađe. Koja god se skupina suprostavi ili sustegne, neće da obavlja neki od namaza. Ili neš, neće da posti kao skupina, kao zajednica. Ili da obavlja hađ. Ili da obavlja hađ. I znate da je hađ rukn islama. I nije, kao što neki kod nas svaćaju, da je hađ tako neki ibadet za pozne godine života. To tako? Nije, hač isto koji namaz. Kad dođe njegovo vrijeme, moraš ga obaviti. Čim se ispune uslovi da, da si dužan da obaviš hač, moraš hač obaviti. To tako? Isto kao kad se ispune uslovi da ti je podne namaz vađiv, moraš planjati podne namaz. Jel tako? Koji su uslovi? Da dođe namaz ko vrije, vrijeme. I da si ti zreo i punoljetan musliman, moraš klanjati. Je tako? Ne možeš reći, e neće ja sad klanjati povodne, ja ću večeras klanjati povodne. Tako isto, hađ, kad ti dođe obaveza hađa, ne možeš ti reći, e neće ja sad, ja ću kad bude imao 60, ne, moraš kad, kad ti postane vađib, odmah moraš obaviti hađ. A kad ti je vađib, kad god budeš imao i metka, i kad ti put, put bude bio si, siguran, odmah moraš istu moment momenta obaviti hađ. Naravno, ne možeš obaviti hađ u Rabijel Evvelu, nego mora biti šta? Zul Hidze. Znači, čim budeš imao i metka i možeš otići, vađib ti je istog trenutka da odeš da obaviš hađ. Ne možeš obrađati, nemaš pravo. Jer je to kako Allah subhanahu wa ta'ala man istata'a ilayhi sabila kogod bude mogao kogod bude mogao a čim imaš metka da platiš put i putovanje i siguran ti bezbjedan put znači da možeš i nemaš pravo da odgađaš ako odgodiš haram ti je grije čak Omar radijallahu an kaže ko može da obavi hađ a nije došao da obavi hađ u njegovo vrijeme kako je on govorio neka da umre kao židov ili kršćan krupna stvar tako kogod, koja god skupina odbije da izvrši neke namaze. Budu to čudno. Čudno da jedno tebi o tome govori. Pa kaže ili post, ili hač, ili neće da se pridržava zabrane krvi, znači čast ovaj, života zabrane, ili i imetka, ili alkohola, ili zinaluka, ili kocki, i tako dalje, ili neće kaže da se ovaj drži neće da se pridržava propisa borbe obaveznosti borbe protiv kafira džihada znači neće da se pridržava džihada protiv kafira kao zajednica neće da se drži ovo dobro prokontaj da ja ne bi mogu, morao sad svako u pojedinačno objašnjavati čudna stvar da im te mi ovo spominjem ili se neće da pridržava obavezivanja, znači ehlu zimne, znači židova i kršćana, da ih obaveže džizijom, neće. Ili drugi vađiba islama neće da se pridržava, za koje su poznati, znači, u šarijetu, stabilne stvari u šarijetu, nikome to nije nepoznato. Nema niko uzra da to negira, ili da to ostavi. Ili radi čijeg ostavljanja bi jedan bio kafir, jel tako jedan, koji bi zanegirao neki od tih propisa, pojedinac, kad bi zanegirao taj propis, bio bi kafir. Jel tako, sve ove propise koje sam spomenuo, kad bi neko zanegirao, šta, kod svih, kod svih je kafir. Kod najveći murđija je kafir, onaj ko zanegira da je obaveza namaz, a? Jel tako, kod svih je kafir kod svih je kafir. Onaj ko zanegira hađ da je obavezan kafir je kod svih post ili nešto od ovih stvari, znači hoće da kaže ako se zajednica dogovori da ostavi nešto od propisa za čije negiranje bi jedan bio kafir. Šta hoće da kaže? Zajednica ne mora negirati taj propis. Nego zajednica odbije taj propis. Koji propis za koje negiranje bi jedan bio kafir. Je tako? Ta skupina vodi se borba protiv nje, makar taj propis potvrđivala i rekli, dobro, to jeste u šarijetu, tako, ali to oni neće. Zašto da napominjem ovo, vidite, počinje se namazom. Je li ovo nešto strano, pogotovo danas, za naše vrijeme? Je li ovo strano za naše vrijeme? Ovo je na svakom koraku. Rijetko ima gdje koja žamija u kojoj se klanja pet dnevnih namaza. Ljudi se dogovorili da svedu pet dnevnih na, na četiri, na tri, na dva, ili na dva puta sedmično, je tako? Ili na džumbu sedmično. Šta mi kažemo ovim ljudima? Ovim selima, to je sad jedna sela zajednica muslimana, je tako? dogovorili se da klanjaju samo džumu namaz. Ili da ne klanjaju sabah. Hođa kaže, skinte mi 120 maraka od plati da ne klanjamo sabah. I on kažu, dobro. dogovorili se. Ili kažu, klanjat ćemo samo akšam jaciju. Ili kažu, klanjat ćemo akšam jaciju, uči ponedljika i pijeti. Ili kažu, klanjat ćemo samo džumu. Šta je s ovim ljudima? Šta je s ovim selom? Čitavi. Ha? Svi irtetu. Svi su, znači, ovim postupkom ridet učinili. Ridet, otpadništvo od islama. Prema tome, ona sela koja se dogovorila da i samo džumu, malo se razlikuje od kršćana, tako? Samo kršćan izabrao nedelju, on pet. To je totalna zabluda. I takav odnos prema propisima islamu. Dalje, post, hađ i tako dalje, znači ove stvari, ili kaže, dogovore se da, da neće da se pridržavaju propisa džihada, obaveze džihada protiv kafe. Čitave države se dogovorile, svata, čitav politički sistemi se dogovorili da je to, ne samo da neće to, nego da je to šta, se mora zaustaviti u korijenu. Čitave države proganjaju, ima gdje ko da ima kakvu knjigu u džihadu. Pa ako je neko imao, teško njemu. Šta vi mislite? Ovo samo neki, znači, letimično. A svaki ovaj propis kad bi analizirali, vidjeli ste da danas velike skupine ljudi ima koji se dogovorili da ostave ovaj propis. Čudna stvar kažem čudna stvar kako Allah subhanahu wa ta'ala dao učenjacima da, vi, da upozore na stvar da upozore na stvar možda u vrijeme kad je bilo daleko zamislio da će muslimani se dogovara da ostave propise islama možda ne znam ali danas to naša naša stvarno da se ljudi dogova, dogovore složno ostavljaju propise utemeljene propise vjere. Utemeljene propise vjere. I to je sad rašireno i mi sad ljudi koji su se dogovorili širom ovde naših teritorija da klanjaju samo zumu ili da tako i tako dogovorili se, tako? Dogovorili se da ovo i da ono, nisu oni krivi, krivi smo mi ako kažemo da je to ridet, jel tako? Nisu oni krivi, nisu oni mortedi, nego smo mi krivi što što ukazujemo na njihovo stanje i vraćamo njihovo stanje na, na Kur'an i Sunnet. I mi smo ti krivci i izgrednici. I sad nisu oni napravili smutnju kad su pogazili Allahov šarijat, nego mi pravimo smutnju kad ukazujemo da treba da se spostavi Allahov šarijat, da je ovo ostavljanje propisa, da je ovo izlazak iz vjere. Allahu stajan i jako je teško šutit nas pravoga, a još teže govoriti. Ako šutiš, šeitan si koji šuti, znaš istinu, prikrivaš i ako progovoriš, optužuje te da praviš fitnu i da Allah subhanahu wa ta'ala bude na pomoć. Kaže, dalje, ne znam da ima razilaženja oko ovoga kod učenjaka ne znam da uopšte ima razilaženje oko među učenjaci. Nego se učenjaci razišli ako neka skupina ustraje na ostavljanju nekih suneta. E onda se učenjaci razišli. Hoćemo li pobiti, ćemo, taj sam. Ako se složi da ostave neke sunete, kao što je, na primjer, dva rekata sabaha, ili kaže ovdje Ezan i Kamet za one koji smatraju da je Ezan i Kamet su sunnet. A mi smatramo, šta mi smatramo? Da je Ezan i Kamet da su va, vađu. Znači, to je ispravan metes. Ali eto, ako neko, kao što onaj, neki smatraju da je to od sunneta, oni ako bi ostavili te, to bi kod njih, znači bio sunnet. Oni smatraju to sunnetom, ostavi to, onda sučnjaci razilaže. Treba li napadat i znači boriti se protiv njih dok ne uspostave vjeru u potpuno potpunosti. E tu ima razilaženje. A što se tiče, kaže, vađiva, vađiva, znači ono oko čega se složeni da, da je vađiv, ili harama, koje smo spomenuli ovo gore, ili njima slični, znači, nema razilaženja da se protiv njih vodi borba sve dok ih ne uspostavlja ne uspostavi. Ne razilaž. I onda navodi sljedeću petku gdje spominje slučaj za vrijeme Abu Bekra radijallahu anhu kad su znači muslimani htjeli da ne daju više zekja nakon smrti Allahog poslanika Solari. Znači nije prenašteno da su oni svi složili i negirali obavezu zekijata. Je tako? nego jednostavno osim Mekke, Medine i Taifa ostatak umeta i ostali muslimani jel tako možemo slobodno reći većina jednom neće da daju zekijat neki su usto čak povjerovali da je Moseilema El kezab da je on poslanik neki su usto jel tako još drugih belaja imali međutim o, većina njih nisu htjeli da daju zekijat pa kaže ovdje u Fetri da li su znači onaj ashabi kad je Ebu Bekr radijallahu anhu spremio vojske da se bore protiv onih koji neće da daju zekat, da li su oni pitali, da li potvrđujete da je zekat obaveza ili samo onako neste da date? Pa odgovara, kaže, tu uopšte nije zapamćen. Nikad nikoga nisu pitali, jel ti negiraš ili samo onako nećeš da daš što ti je žao iz škrtosti, škr škr nego su kaže protiv svih se borili na isti način na koji način da su murte ubijali zarobljavali njihove žene djecu, dijeli njihovi metak i tako da smatrali muterima ček, od onih koji se pokaj, pokajali Ebu Bekr nije htio prihvatiti priznat da su se ostavili velajar u kojim su bili i riteta, dok ne posvjedoče da su njihovi ubijeni džahenemovi svi oni koji se borili protiv Ebu Bekra radi zekata, nije ih htio ostaviti dok ne posvjedoče da su oni ubijeni na dalaletu i da su džehennemu. Tako da ovu fetvu nećemo čitati, nego ona samo potvrđuje ono što e, potvrđuje ono što što smo spomenuli naprijed i zbog čega je zato što smo ovu fetvu čitali kad smo govorili o, o zekijatu pa smo rekli šta ako skupina se odupre i neće da da zekat, borbe, borba će biti protiv njih i oni su time ridet učinili. Ako pojedinac sustegne se i neće da da zekat iz škrtosti, je li on murted? Nije. On nije murted. On je greš, grešnik, zato što Resul Salah Ali Selem kaže, ko neće da da zekata, mi ćemo mu ga uzeti i pola njegove ideje deva. Znači nije rekao Resul Salah Ali Selem šta? da će da je murtad. Jer ne bi bio taki propis za njega, uzeo bi on sam i metak i glavom osim. Znači nije. Ili u drugi hadid gdje kaže ko dođe na sudnji dan ne bude imao stoku, ne bude davo zekat ili i bude imao zlato i srebro, sjećate se one hadite pa kaže na kraju da će biti kažnjavan za to na danu, znači koji će biti 50.000 godina, šta je to? znači sudnji dan, a onda nakon presude kaže njegov put ili, ili u džennet ili u džehennem. U džehennem. Pa kako ili u džennet ili u džehennem? Ovo je dokaz da on nije morted. Da on nije morted. Sada, u čemu je razlika? Pojedinac nema tu borbe, nema suprostavljanja. Pojedinac ako ne izvrši ovaj propis nije time, znači promijenio vjeru. Pa tako, nije promijenio propis, nego sam on izostavlja te propise. Ovo, ovaj, izostavlja taj propis. Međutim, zajednica se organizovano neće da zekijat, organizovano neće da klanja saba, organizovano neće da klanja petnivni namaza, organizovano, evo ovo je sad, promijeni se čitav propis, hoće da ga ukinu. Svaka. Sad je ovo opasnija situacija, opasnija situacija. Nažalost, u ovoj opasnoj situaciji je mnogo, mnogo ljudi danas oko Ovo i ovakve stvari ne učimo radi toga da bi se mi naslađivali sad na svojim sjelima jel tako, i da se onaj e, uz naslađivanje i smijavanje i tako dalje, kao da nam je drago što se taj kufar širi oko nas, nego učimo da shvatimo u kakvoj situaciji, u kakvom opasnom stanju se ljudi nalazi. A onda poslije toga da pohitamo da ih ovim propisima isto tako nam naučimo ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala dao da se pokaju i da se vrati. I to je ovo vezano za za poglavlje u kojem smo govorili da sud, suđenje, propisivanje šarijata pripada kome? Allah subhanahu wa ta'ala, nikome drugom. Pa smo sve i na kraju je i ovo pitanje šta ko? neki od propisa hoće da odbaci. Šta je sa njim? Evo, vidjeli smo iz ovih, iz ovih fetvi. Dobro. Danas, odnosno večeras za Allahovu pomoć, otvaramo jedno novo poglavlje koje je na neki način usko vezano opet za e, osnove imana, radi se o suštini el velaa wal veraa. suštini ljubavi i mržnje, o suštini prijateljevanja i neprijateljevanja. I ovo jako važno. Zašto je jako važno? Zato što u brojnim šehijatskim tekstovima, hadithima, Rasul sallallahu alaihi wa sallam ukazuje na to da je ljubav i mržnja osnovna i najjača halka islama. Jesu sallallahu alaihi sallam kaže da je to el saku ora el isna. Najčvršća halka islama. Zato je ovo jako, jako važno. Najvažnija stvar, možda i najvažnije pitanje za nas umet. Prijateljovanje i neprijateljovanje. Ljubav i mržnje. Pomaganje s kim, kako i protiv koga i kako. Zašto još ovo važno? Zato što je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao da je to najčustija alka i ukazao na to da nema imana onaj ko šta ne voli ime Allaha i ne mrzi u ime Allaha i zato to je jako važno. Međutim, iz druge strane, zašto je još važno? Zato što danas ima oni koji su se sakrili ispod mantija i džubeta muftijski i muftijski Ahmedija je tako? posakrivali se iza toga i šta pozivaju u suživot pozivaju suživot i šta još kažu ima neki ekstremni nerazumni glupih i zatucani koji ne mogu da shvate principe slobode i ravnopravnosti i demokracije. Jel tako? To se javno govori po televiziji, po štampi. I to je zvanična dava i to je umjereni islam koji će čak i Bush pomoći. I kojem su otvorava vrata i kod Blera. I gdje god se pojaviš, Tako takvom islamu ehlame se, svi ga jedva dočke. Međutim, ako spomeneš elvara valvara, onda teško tebe. Zato sam ja knjige, debele knjige o elvara valvara u Sarajevo našao na smetu. Vjerovatno, nekome tu sad zasmijeta lukus. Zato je ovo jako, jako važno pa ćemo pročitati. Prvo, kaže, dokaz iz Kur'ana i Sunneta i sire Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam i istorije muslimana da je vađib odreći se od širka i mušrika. Da se moraš odreći od širka i mušrika. Pa kaže, kaže šeha Abdurrahman ibn Hasan u objašnjavanju čega? Onoga što anulira teuhidu onoga što poništava tevhid. Na vakidu tevhid. Isto ko na vakidu vodu. Šta kvari abdest? Šta kvari tevhid, pa poslije toga teuhid ništa ne vrijedi. Isto kao što šta kvari abdest pa poslije toga isto kao da nikad abdesta nisi nemo. E, šta je to kaže treća stvar? Prijateljevanje sa mušnicima i naginjanje prema njima. Naginjanje. Samo malo, rukun i lejnje naginjanje prema njima, pomaganje njih i podržavanje rukom ili jezikom ili imetkom. Kao što kaže uzvišeni ferate kunanna vahira lil mušrikin, nipošto ne budi pomagač lil kafir. Stakfrlo. فلا تكونن ظهيرا ne نفسه pomagač بمغاش kaže zatim Rabbi, bima an'amta alaje falan akuna zahira lil muđrimin, zbog tvoje blagodati prema meni, ili iz tvoje blagodati prema meni, neću nikad biti pomagač muđrimima. Muđrimi, šta, mogu biti kafiri, a mogu biti fasici, izgradnicima, znači zločincima. Innama janhakum Allahu anil ladine qatalukum fid din, wa ahrađukum min diyarikum, wa zaharu ala ikhrađikum. ente vallauhum. Allah vam je zabranio samo one koji su se borili protiv vas uvjeri i izgonili vas iz vaših kuća i pomagali da budete istirani. Znači oni koji se borili protiv vas uvjeri i izgonili vas iz vaših kuća, a ovi treći nisu ni jedno ni drugo nego pomagali vaše protjerivanje ente vallauhum šta vam zabranjuje na, u pogledu njih da ih uzimate za prijatelje da ih uzimate za prijatelje i ovo je veliki aj veliki alamet veliki dokaz Allaha subhanahu wa ta'ala kako to zar je razumno zar može neko uzeti onoga ko se borio protiv njega uvjet njegove vjerine najveće blagodati njegove. Najveća blagodati je vjera. E neko se podio proti njega u njegovoj vjeri, zbog vjeri. I izgorio ga iz njegove kuće, Allah zabranio da ga uzme sa prijatelja Pa zar treba da dođe zabrana da ga uzme sa prijatelja Zar samo po sebi stvar njegovo stanje ti ne govori da, da ti on neprijatelj? Ali, Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio čovjeka i zna šta se sa njim može desiti. Pa čak i ovo što bi trebalo da bude šta? Samo po sebi da svak shvati da mu je to neprijatelj. I da ne treba grliti i ljubiti onoga ko je zategu sablju na njega. Ali Allah subhanahu wa ta'ala zna šta, šta dokle ljudi mogu da da izgube svijest, da izgube uput, ako nema Allahove upute, on je on je neupućen, on je na zabludi, on je na gluposti i na budalaštini. I od tih gluposti i budalaštinja koga Allah ostavi bez upute je da će uzeti svog najvećeg medvjetelja grlit i uzimati ga za prijatelj. Pa Allah subhanahu wa ta'ala znajući da će se to desiti i da se to može čovjeku desiti kad ga on ostavi bez upute to zabra, zabranjeni. Vomen je se vallahum, ako i pored toga, pored zabrane uzme za prijatelje, fa urajke humo valimu, to su, to su valimi, i ovdje zulom može da bude šta? Od kufra pa ispod toga. Rekli smo, učili smo znači. Zulom, fisk, je li tako? Zulom, fisk, šta još? E, može biti, znači ove, ovi, ova terminologija može biti na nivou kufra i može biti da nije, da nije kufra. Kaže, ovo je obraćanje od Allaha subhanahu wa ta'ala vjernicima. U ovom umetu. Pa pogledaj ti koji čuješ gdje si naspram ovog obraćanja. I kakav je tvoj propis naspram ovih u ovim ajetima kakav je svoj propis u ovim ajetima. Kada je Kulejš pomagao Benu Bekr, prot, znači pomagao Benu Bekr protiv Huza, taj, samo taj. A oni su bili u znači savjezu sa poslanikom sallaha alaihi wasallam. A poslanik sallaha alaihi wasallam sa Kurešom bio skopio šta? Mirovni ugovor šta je se desilo? Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to saznao, samo zbog toga što su tajno pomogli drugi, nisu oni direktno pomogli drugi u borbi protiv onoga koji je bio u savezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve Automatski je šta? raskinu ugovor sa njim. Smatrao taj potez šta? Da je poništen ugovor između njih. Jer rasrdio se Resul sallallahu alejhi ve sellem žestoko se rasrdio. I odma se pripremio u rat protiv Kurešije. I nimalo je nije ostavio. Pa je, šta je se desilo u toj, u toj situaciji? Had ibn Ibn Belta, Ibn Abi Belta, šta je uradio? Poslao pismo Kureši da ih oba obavijesti. Radi svoje poro, porodci. Pa je zbog tog slučaja Allah subhanahu wa ta'ala objavio čitav suru čitavu suru koja počinje ja i alladina amanu la tattahidu aduvi wa aduvakum aulija o vjernici ne uzimajte mog neprijatelja i vašeg neprijatelja za zaštitnika ne uzimajte mog i vašeg neprijatelja za zaštitnika tolkuna ilaihim bil mavadda pokazujete njima ljubav وقد كفروا بما جاءكم من الحق a oni su kufru činili u istinu koja vam je došla yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum i izgone istjerali su poslanika isti izgone i vas i poslanika zbog toga što vjerujete u Allaha vašeg gospodara ako ste in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa obeci va emarbati ako ste bili izašli radi džihada na Allahovom putu, na mom putu i radi traženja moje, mog zadovoljstva. Tu širruna ilihim bil me Vi krijete tajno ljubav prema njima wa ana a'lamu bima ahfetum. A ja najbolje znam šta vi krijete wa ma a'lantum yunu ono što pokaz, što pokazuje. Wa men yef'aluhu minkum ako to od vas učini fe kad balle se se va es sebil zalutao put. I dalje ajeti govore o Ibrahimu i kako je on uzor kad je se odrekao on i svi poslanici svog naroda sve dok ne povjeruju Allaha i tako da. Znači, čitava sura je objavljena. Šta gdje Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da se ne prijatelji odnosno nevjernici uzimaju za prijatelje. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se povedemo za Ibrahimom alaihissalam i ostalim vjerovjesnicima kako da se za njima povedemo tako što su se oni odrekli svog naroda kao što kaže inna kad su rekli svome narodu mi se vas odrećemo u onima ta'buduna min duni illahi i onoga što vi obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala kefarna bikum kufr smo učinili u vas u obeda bejnana u obejnu kumul adava i ostaje između nas i vas neprijateljstvo velbak ba i mržnje. Eberen, za uvijek, hatta tu uminu billahi vahd. Sve dok ne povjerite u Allaha jedinu. Pa je spomenuo, kaže, pet stvari bez kojih neće biti uspostavljen tevhid znanjem i djelom. Spomenuo u ovom ajetu šta? pet stvari bez, kojih, ne, bez kojih nema teohida znanjem i i djelom. I po ovih pet stvari Allah subhanahu wa ta'ala je rastavio ljude je tako? Onda kad ih iskušao njihovim neprijateljima. Pa su neprijatelji Allaha subhanahu wa ta'ala i ove vjere neprijatelj vjernika u stvari iskuše iskušenje za vjernike. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zar misle ljudi da će biti ostavljeni, ne kažu mi vjerujemo, a da neće biti iskušan. Pa niko neće pričati ovo što mi pričamo, a da neće biti iskušan. Niko neće biti ostavljen. Na, da kaže nakon i da ovakve priče priče što mi sad pričamo, a da neće biti iskušan. Da kaže da voli Allah subhanahu wa ta'ala, i da voli poslanika sallallahu alaihi sallam i da je on borat za njegov sunnet i za oziljavanje vjere i uspostavljanje ove vjere da neće biti iskušan. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učusti na tim iskušenjima. Znači, ovih pet stvari, prvo odricanje od nevjernika, odricanje od nevjernika i odricanje od onoga što oni obožavaju i izražavanje šta? pokazivanje kufra i nevjerstva u ono na čemu su oni. Da ti činiš kufr u njihov, kufr i širk. Zatim, pokazivanje šta neprijateljstva i mražnje. Bez ovih pet stvari nema teohida. Nema, nema vjerovanja. Dalje, dakle, ko izađe sa takvim vjerovanjem, bit će iskušan šta? neprijateljima. Biti iskušan neprijateljima. I svih ovih pet stvari koje su osnova bez kojih nema teofida, stvari odnose se na odnos sa neprijateljima ove vjere i neprijateljima teofida. Allah subhanahu wa ta'ala isto tako upozorava svoje robove da uzimaju su svoje neprijatelje za prijatelje ja alladina amanu la tattakhidu la tattakhidu ladina ittakhadu dinakum huzuwan wa la'iba isto tako je nenormalna stvar tako ali opet se dešava pa zato Allah subhanahu ta'ala to zabranju o vjernici ne uzimajte one koji su vašu vjeru uzeli za igru i zabavu ne uzimajte one koji su vašu vjeru uzeli za igru i zabavu od minel ladina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya od onih kojima je knjiga data prije vas, znači židova i kršćana, i kafira i nevjernika, ne uzimajte od njih prija, prijatelj. Vatakul Allah in kuntum mu'minin i bojte se Allaha ako ste vjernici. Vatakul Allah in kuntum mu'minin i bojte se Allaha ako ste vjernici. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala govori da je to osobina munafika. Šta je osobina munafika? Šta je osobina imana? Da uzimaju šta? Ove koje je Allah zabranio da se uzmu za prijatelje, oni baš njih uzimaju za prijatelje. Pa Allah s.a.v. govori da su to pravi monafici. Je li tako? Pa kako mi znamo da smo monafici, znamo po tekstu ovog ajeta koji je nedvosmislen. Beširi monafikine bi anna lahum adaben alima. Obraduj ti monafike da njima pripada bolna patnja obraduju. I mi im šaljem odav radosnu vijest da ih čeka bolna patnja kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato alladine yattakhidun al-kafirina awliya'a min dunil muminin Oni koji uzimaju kafire za prijatelje bez vjernika. Zašto to radi? E yabtaghun indahum al-izza. Zar se kod njih ponos i snazi nadaju? Zaštiti snazi, ponosu. A? Šta je udar lovima u glavu osim? Hvali se. Nikad kaže veće priznanje i priznaciju priznati, priznati i nismo bili na zapadu. to je to. Čemu se oni nadaju? I kaže, mi smo sretni i zahvalni da je Buš spomenuo Bosnu u svom obraćanju naciju. Šta je ovo? Gdje, gdje su oči uprte? Gdje se čeka ponos? Kod koga se očekuje izzet? E je tako na indahom od izzet. Zar se kod njih ponos i snaze nadaju? A? Zar kod njih? Fa inna l'izzete lillahi džemija. Zaista je sva snaga kod Allaha subhanahu. Džemija, sve. Ne pripada ništa ovima u koji vi gledate i radujete se samo da vas je malo spomenu. Evo uzubit. Koji je to poniženje? Poniženje. A mi, pored tog poniženja, kažemo, šaljemo vam odavde radosnu vid da vas kod Allaha čeka bolna patnja kod Allaha vas čeka bol napadnje. I ovi ajeti, znači, ne treba nikakva analogija, ne treba ništa ti da se zamišljaš. Da nešto ti studiraš, pa da praviš, je li to ta situacija? Tako mi Allah će, znači, god je srce zdravo, nek samo pročite ova dva ajeta, nek dađe prevod. Ima da se iznenadi ima da se zaklima, da se zatrese ovako, neće ostati na nogama, ima da padne, ima koljena da mu se osijeku, kako Allah spanova tajana objavio ajete koji doslovno govore o, o, o našim stanjima i o stanjima ljudi oko nas. Beširil munafiqina bi anna lahum adaben elima. Obraduj ti munafike da ih čeka bolna patnja alladine ettehiduna al kafirina ulija min duni il mu'mini uzimaju kafire za prijatelje bez vjernika a jebe teluna indahum ula izze zar se kod njih snazi i ponos su nadaju fa inna la izze tali la iđamija zaista je sva snaga i ponos kod Allaha subhanahu wa ta'ala ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا vidiš mnoge od njih kako za prijatelje uzimaju kafira čudna stvar, kako po kafira da uzmu za prijatelje lebi ma kaddamat lahum anfusuhum grozno li je ono što sami sebi pripremaju an sahit Allahu alaih da se Allah na njih rasrdi u fil adabi khalidun i da u, kazni vječno budu dalje, drugi ajet objašnjava njihovo stanje, koji su to ولو كانوا يؤمنون بالله a da su vjerovali u Allaha, van nebi i vjerovjesnika, vama unzile ili i ono što je objavljeno njem, da su u to vjerovali, metehaduhum eulije ne bi uzeli za prijatelje. Šta to znači? Da nisu vjerovali, pa su ih uzeli za prijatelje. Da su vjerovali. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi tri stvari. Da se vjeruju Allaha, vjerovjesnika i ono što je objavljeno, da vjeruju u ove ajete, lako bi ih našli i pročitali. Vidite kako mi dođi smo do njih. Da vjeruju u ove ajete, lako bi ih našli i pročitali. Da vjeruju Allaha i vjerovjesnika i ono što je objavljeno njemu, metaha duhume ulija, nikad i ne bi uzeli za prijatelje. وَرَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِكُونَ ali većina njih su fasici. Ovaj fisk, šta je ovo? Može biti kufr, može biti i ispod toga. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي Pa kaže dalje, razmisli u ovim ajetima. I kako Allah subhanahu wa ta'ala za ovo dijelo koje je dijelo uzivanje kafira za prijatelja. Prijeti svojom šta? Sržbom. Zatim prijeti vječnim boravkom u vazaru. Zatim šta? Negiranjem ima ima negiranjem imana. Za koje dijelo? Uzimanje kafira za, za prijatelja. Zašto mi sve ovo spominjemo? Ovo su dokazi iz Kur'ana da je vađem šta? biti keferima neprijatelj. Biti keferima neprijatelj. I važi bi se od... Spomnio je Žerijet, Allah mu se smilu u svom tesiru, sure Ali Imran, kad kaže mu je ta' velike ferise min Allahi še, ako to učini nema sa Allahom ništa, kaže, to je ritem, otpadništvo od Islama. Šta? Da ju uzmeš za prijatelj. Otpadništvo od Islama. U suri Muhammed je ono što, što upućuje na to da je to ritet. Šta je to? Inna alladina rtetu ala adbarihi min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Zalika bi annahum aw odavde znači zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma anzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al-amr. To je zato što oni kažu onima koji mrze ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Šta njima kažu? kum fi ba'dil amr. Mi ćemo vam se pokoriti u nekim stvarima. Poslušat ćemo vas u nečem. Subhanallah ilavi. Subhanallah ilavi. Nisu rekli slušat ćemo vas skroz. Biće vam odani. Mi, jel tako, Nisu rekli kao što vi danas kažu. Šta vi danas kažu? Kaže, evropski musliman mora vjerovati u principe demokracije. Evropski musliman mora biti odan principima demokracije. Oni danas tako kažu, to, to je daleko više od ovoga. Evropski musliman mora vjerovati u evropski ustav. Predan, je, treba, mora biti predan. Svatat. Znači, u Juselimu slima, totalno treba biti predan. To je daleko od ovo, iznad ovoga što ovdje Allah stano tela spominje. Kaže, oni kažu onima koji mrze ono što je Allah objavio. Šta im kaže u nekim stvarima, u nečemu ćemo vas slijediti. Pa kaže ovdje, slijedit ćemo vas, kaže to upućuje na buduće vrijeme, što išek se može zaključiti da je to bilo tajno da to nije se javno pričalo po novinama, intervju, nego je to bilo s njevoje strane taj. Wallahu, zato se završava ajet, Wallahu, ja nam esraram. Allah zna njihove taj. Allah zna njihove taj. Fe kejfe i da te vefet humul melaiketu jabribune u džuhehu medvaram, pa kako će onda biti kada i meleci budu usmrćivali i udarali po njihovim licima i leđima? Je Zalike bi annahum ottebeu. To je zato što su oni svijedili ono ma eshata Allaha wa kerihu ribuanahu. Fa ahbata a'malahum. I nema ovde su propisi tako jasni izrečeni. Nema onog insana ko ima imalo mogućnosti da nešto konta. Da ne može skontati kakav je ovaj propis. To je zato što su oni slijedili ono što, što je Allah, eh, Allaha srdilo, i mrzi, nisu voljeli njegovo zadovoljstvo, je tako? Čije zadovoljstvo? Allahu, nego su tražili zadovoljstvo čije? ovi koji mrze ono što je Allah objavio, je tako? I šta je se onda desilo? Fa ahva pa ama. Pa je Allah upropastio njihova djela. A kome Allah upropaštava djela? Ne vjernicima, nikako vjernicima. Pa je ovo jasan propis. Kakva je situacija onih koji se ovako ponašati. Pa kaže, ovih ajeta u ovakvom značenju je puno. A cilj nam je da nam ukaže na veličinu ovog grijeha kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I čim Allah subhanahu wa ta'ala od prijeti za ovakve stvari. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učusti na imanu i Allah se utječemo od poniženja i od zabude. Zatim kaže u E, skraćenoj siri, misli se na šeheh Muhammed ibn Abdul Wahaba, spominje u svojoj skraćenoj siri, da prenosi u Aqidi da je Khalid ibn Walid, kada je došao u Arif, to je mjesto, znači, sa dvjesto konjanika pre, prema njemami, pa je uhvatio Međa ibn Marara u četir, sa 14 ljudi, je tako? pa ću ja vama ukratko ispričati to čem se radi. Znači uhvatio ga je i stekao između njih razgovor. Pa Halid ibn Walid njemu kaže, zarobio ga. Pa se on kune Halid ibn Walidu kaže, nisam ja kufar učinio, tako mi Allah. Ja sam došao poslaniku za vrijeme njegovog života i prisegu mu dao. I ja sam i danas na onome na čemu sam bio onda kad sam poslaniku prisjedu mu i kad sam islam primio, nisam ja kufr počinio. Je tako? Pa mu kaže Halid ibn Ti se najugledniji ovdje u jemami, najugledniji čovjek. Kako nisi progovorio protiv Museinami? Kako nisi protiv njega ništa rekao? Ili ako si, ako se boj, ako ćeš sad mene reći, pa bojao sam se svog naroda, kako mi nisi tajno poslao neku poruku da ti nisi sa njima i da, da si sa mnom, a znao si da ja dolazim sa vojskom? Pa šta je Halid ovdje? Halid ibn Walid, šta je ovdje uradio? Njegovu šutnju naspram očitog kufra, šta? Smatrao kufra. Kufrom. A koje poglavlje mi čitamo? Dokaz iz Kur'ana i sunneta da je nema znači vjeri dok, da je obavezna vjericima da se odreknu nevjernika, širka i mušlika mušrika. Pa kako ti na džaja nisi makar progovorio? Kako je progovorio, kako kaže ovdje Halud bin Evelijelic, kako je progovorio Ješkeri, kako je progovorio neko drugi koji je uh, ovdje spominje Halud bin Evelijelic. Znači spominje neke druge ljude koji su progovorili protiv Musejnami i javno se protiv toga pobunili. Kako su oni progovorili, kako i ti nisi? Pa je to priča o Međa'at ibn Marara znači i dokaz iz odnosa Halida prema njemu da mu nije primio uzra morao se znači obavezati bilo da progovoriš. Molim Allah subhanahu wa da ovo što mi ovdje sad govorimo bude s naše strane odricanje od širka i mušrika. I da nam s ovim da nam s ovim bude upotpunje naš tevhid i vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Još je Međa, znači Halid govori, iznosi mu ajetu, vada teziru vaziratu mu izrauha, nisam, neće niko tuđi teret nositi, nisam ja, kako, zašto da ja nosim teret mu sejlene, jel tako? Jest, kaže, ali zašto nisi progovorio proti njega? Ili zašto mi nisi makar tajno Ja. Pa kaže, pogledaj, kako je Halid smatrao šutnju međa, samo njegovu šutnju smatrao njegovim zadovoljstvom sa Muselemom i potvrđivanjem onoga na čemu je on. Pa šta mislite vi? Hvala da obnova neće da prihvati uzr mođaja samo zato što nije javno se odreklo širk. A kako bi mi mogli uzra nas onima koji ne samo neće da se javno odreknu širka, nego ga javno grle, ljube, fale, uljepšavaju, njemu pozivaju, u njegovu pokornost, pod njegov zastav. Šta mislite? Šta je sa njim? Šta je sa njima? Dokle smo mi ovo doguramo? Šta je ovo? Šta je? Šta mislite? Šta je onda sa Ovaj sam nije htio da progovori javno protiv Musailena. Jel tako? Pa Mohalib nije našo udra. A mi... Šta ćemo mi? Kako da nađemo ovima udra? On ne samo da neće da šute, da hoće Bogdom šut kad bi makar šutio mi bi im stotinu uzrova možda našli ali oni hvale, pozivaju, uljepšavaju, priklanjaju se, grle i ljube, javno, govore da su to njihovi saveznici, prijatelji, pomagači, Allaha mole da ih breke dadne. Muška I još kažu kako vam možemo pomoći. Tako da i tako dalje, a vi dobro znate šta ja govorim. Tako. Tamo. Kaže. S druge strane, s druge, ovo je obaveza da se izrazi, znači šta? Da se odrekneš kafira, mušlika, njihovog širka. S druge strane, obaveza je mu'mina, pored toga da budu prijatelji sa muslimanima. I to ćemo i šala čitati sljedeći put. Zašto sljedeći put? Zato što je, je do jacije koliko još ostalo? Ha? Sedam minuta ostalo dojaci. I neće moći to onaj ima, znači prilično dvije fetve imaju naše stanje je danas znate kako da je najpopularnije danas odrice muslimana ali tako ta odricanja su popular sa svih strana napadat muslimana osuđivati za njihovu vjeru pogrdnim imenima ih nazivati što god pogrdne ime nađe za te muslimane sve su popularniji i sve veću titulu i veću političku perspektivu imaš i tako da. Pa su muslimani gaćanje, zatucani, ne znam kakvi su sve izraz koriste, a na zapadu su kulturni, uljudni, a, napredni ljudi. Molim Allah stanu tela da nas uputi jutro s njegu. Ne smeta da vrijeme iskoristimo ako nema pitanja da pročitamo barem nešto od ovoga makar sljedeći put to ponovim kaže šeho l'islam nema pitanja tako hvala Allah kaže šeho l'islam Muhammed ibn Abdul Wahab osnova vjere su dvije stvari prvo naređenje ibadeta samo Allah a zatim podsjećanje na taj ibadet prijateljevanje na osnovu toga i proglašavanje nevjernikom onoga ko taj ibadet ostavi. To je jedna stvar. To je temelj vjeri. Šta? Ibadet samo Allahu, prijateljovanje na osnovu tog ibadeta, posjećanje na taj ibadet i proglašavanje nevjernikom onoga ko ostavi taj ibadet Allahu. I šta je drugi temelj vjeri? Ono što je suprotno ovo. Ha? Zabrana širka u Allaha subhanahu wa ta'ala u ibadetu, neprijateljstvo i okrutnost prema onom ko čini taj širk Allah subhanahu wa ta'ala i tekfir onoga ko čini taj taj širk pa mnogi kad se spomene tekfir odma im se nešto zgadi zašto? zato što su mnogi pogriješili u menheđu tekfira je tako? pa su tekfir uzeli samo kao sredstvo šta? da ohalale se krađu od mačinu pljačku i tako dalje Međutim, ne svataju ljudi da bez tekfira nisi musliman, ne može biti musliman. Dok kod tebe ne bude nešto što se zove iman i nešto što se zove kufr, i dok ne bude ovaj mu'min i musliman, a ovaj kafir, nema imana. Nema tevhida. Nema vjere bez, bez tekfira. I koja to vjera na dunjalu koja ima? a da ne smatra onoga koji nije prihvatio tu vjeru nevjernikom. Pa je onda ova istinska prava vjera najpreća da bude tako. Da se smatra onaj koji je prihvatio vjernikom, a onaj koji je pogazio i odbacio nevjernikom. I ne može biti drugačiji. Zato molim Allah smanav tjela da nam dadne da potrfimo ispravan menheđ u tekfiru i u svim drugim značajnim pitanjima i temeljnim pitanjima naše vjere. Kaže, isto tako, svi su učenjaci složu, i prijašnji i, i, i današnji, od ashaba i tabiina i ostalih imama, da čovjek nije musliman dok se ne odrekne velikog širka dok se ne očisti, znači velikog širka i ne odrekne se od onoga ko čini taj veliki širk. To znači složili se svi, nema da spomeneš neko razilaženje, da čovjek može biti musliman, a da se ne očisti od velikog širka, pa da bude istovremeno i mušrik i musliman. I momen. Nešto. Islam nije u redu kod čovjeka dok se ne očisti od velikog širka i ne odrekne onoga ko čini veliki širk. I dok ne bude mrz, dok je ne bude mrzio i neprijateljski se prema njima postavio prema mogućnost. Kad kažemo neprijateljsko postavljanje, uvijek imajte na umu prema mogu, prema mogućnost. Šta to znači? Ako ima mogućnost, ako nema, ako ništa, makar da kaže... Jesi mogućnost. <laughs> Jes, makar, jes, prema mogućnost. Dalje kaže, čovjeku neće biti ispravna vjera makar samo Allahu ibadetu činio i ostavio se širka dok ne bude neprijatelj mušnicima i dok im otvoreno ne pokaže svoje neprijateljstvo i mrž i mrž kaže Ibn Qajim neće kaže, kaže Ibn Qajim neće se spasiti od širka od velikog širka. Osim onoga ko očisti svoj telhid od njega. Od koga? Od širka. I dok se Allahu ne bude približavao mržnjom mušlika. Tako kaže Ibn Khayy. Evo ga još jedan šta je vehadi. Dok se Allahu ne bude približavao mržnjom mržnjom mušlika. Pa pogledaj, Allah se smilovao kako imami govori da islam nije ispravan osim sa neprijateljstvom prema mušicama. A ako nije neprijatelj mušicima, on je onda od njih makar i ne činio širk, a Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. وماضائهم قصاه الجبال وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم فصاموا الجبال وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود وسوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود